خفيرة علم كات دست به مروفکا و که ام همو یه شیطان شد مروی سره بد یا مروف هیامه که ناف برالت ده یا هیام که مروف غافله پشتی اینگه تاید مروف بخوفه گریا و مروف شیار بو و مروفی توبه کر مروفی حیط خوی الان مروف حس کرد فیر عدیم ببید فیر علم بید فیر اسلام که حق و ناراض بید بس مروف نزنید که چرا دست بکن مروف نزانی چه دست بکم اولی از چه بخینم چه خوفیر کم اولی چم چه کتاب بخی نمیاد چه مرگو چه هست، چه کتاب چه ملای حتی فیره اف دینت بم فیره عقیده که درست بم فیره دینه که درستی حق بم چونکی وقتی که امن ناف وقتی که دا که فتنه و خرابی گله گله که چمه گله گله که زورن او چه سر رید بد گله گله که زورن او کسی ناوی دینی هاتی نداره و بناوی اسلام و دینی تاون و خلکی بناوی دینی رید بن گله گله که زورن کم کسی هین نو که دن رای که حق کسی كسيت هين ويد بيجن أبا خده و وبيغنبري قوتي صلی الله عليه وسلم تيجاشنا صحابة كم كسيت هين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عباد الشكور رب العالمين يا مغير قوتي بقى قلق قلق يمن جمروف وقت تيد دست بيت كات خفير كرنا علم شرعي وقريان رب و بو بيغنبري صلی الله عليه وسلم که حق و راست أول چشت خدا كتبه ده ما دیار كتبه ده بچرا دست بيكين يعني يقولي احرص على حفظ كتاب الله تعالى يقولي تبتو قالك الرجب سير هندي كو كتاب رب العالمين كقرآن بيروزة تباركي أفا ريك أولية وأساسية هم هر كسك حسد يشتت أز آه، يبخو بخو يوم ببا من بخو توبه وكري از حس کم فیرا دین ببم آه، علم شرعي ببا از حس کم دین خو درس بزانم از حس کم هفه نافند واهند جماعتانا ده و واهند خلافه و واهند حزب اسلامی و هند جماعات اسلامی نداره یه بیشتر دمنی سر من در ناشد کیه و حقا کیه و راست از حس کم تو رایت تینی شامن دای که از ظانمونیا کیه حقا و از بخو سر حقیه هل مودی حقیه بچه مودست خوب حقیه بگرم بیجی اول جار تیگه چه بکی احرص على حفظ کتاب الله جتیگه توی رجبی سر هنده که قرآن برکه نخود فیر علم نابی فێرە دین نابی فێرە شریعت نابی و هرکه کە تو خوب بەریش نکی اما تیگه چ بکەی تیگه بەخینی قرآنی و تیگه معناویش و تەفسیرەوەش خو فێرکەی ئەوە ریک و اساسیه وی که چونکە چی شکتێدانە مصدر اولی و سەرکان یا ما چیه؟ کتاب رب العالمین یا قرآن آخفنا رب العالمین یا هەوە سەرکان یا دینەمە یا و دین ما؟ بهنه تی اولی خوفه اما مروف قرآن نزانم وخینم و معنوی استانو که نزانم یا من بر نکریه و از خوفیر ناکم یا از عملی ناکم و بشت اینگه از بچه چند کتاب دی وخینم چه فایده مروفی ناکم اما هکت اوه هبید تا قرآن هبید تا اصل دین خود دستیده هبید تا زان قرآن وخینی تا قرآن بر کرد تا معنوی خوفیر کرد تا عمل پی کرد و تا هكا كأفكر هنگی تا چه هنجي تا هاي تام هی، تا بناغه دین خوی هی. هر تشتكي هر تشتكي صبح بيت أفريقات دا هر تشتكي نيهات الناف دینی دا هر جماعتك هات دعوی و بانگوازی بودین بدين إسلام كن وكي سر و سر راستی نبن دیار بید. چون چونکی تا چه یه دی تو بجی ولایت عوض دنیا؟ دانیه و بالعکسی وی او خودت بشتمه القرآن ده بالعكس يا وبيغمبر بيشتما صلى الله عليه وسلم يعني دي تدرد بيشتا والله عذاب قبرينية هكذا قرآن ذخان بيت وتمعنا وزاني بيت تفسيره وتزاني بيت فيرك بيت تو اوهيك هل دي فكرة شريكي وفي آخفنه درد كيبا بيجي دروابا وشو أساس بنيا بود چنكي تا چه هاي تو تو قرآن بي وتاوي خفيرة معناه قرآن كري وهكذا بريش كري طبعا هذا نور على نور هذا هما باشترا اما هكا مروفي نبيت هنجي مروفي هيد هنجي هر اي كي بيت من اخفناك بكت تجد ديك في قدام وهو والله ويا قلت اخفنا ويا جوانا اما هكذا قرآن زاني بيت تفسيره بزاني بيت چجا بچه هنا دابا ايك هل دزاني يا مروفي چيه يضال لو يخلته ايك ديتا ديتا با درسته چیا عیدا جیا و عیدا فلا و او عیدت وای شرکی و بید کفری و پیروز وای لبکی همیش برایت منه بابا او تین عیدت ما و هم همیش دیدم چین عیدت وا نیه دی بتویه کده دلید اما رب العالمین و نیه هکم رجا قرآن وخان بید و معنا قرآن تیگه هش بید و خفیره تفسیر کرد بید و نیه اه هی دید بتزانی دنیا و قوله که باطله و چو اصل و اساس بو فی قولینینه مخالفت گل چه؟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 دنیا که اوشت که خلط و یه باطل و یه دیر الحقی اما هکه من قرآن نزانی بید والله هر کسی که بید و من آخفنه که بیجید دست لباکم و اول نوکه ایشامه و نوکه یعنی اف ایشا هات یه ناف اغلب بسرمانه دا که چه نزانن؟ قرآن نزانن کتاب ونيا یه بيشول یه فلاسفة یه مروف الشوعي یه مروف الملحد یه مروف نظر، ونيا یه شو دجمنت خوده و پیغمبرین صلی الله علیه وسلم دجمنت همو پیغمبرانه همو و کتابانه بد خوده اینا نخاره در آبن چند تجیبه رو والله هنده کتابه بخاندی و هنده تا کتابه فلان کسی بخاندیه تا تاریخ بخاندیه تا میجو میجو وخینه تا میجو بخاندیه ولی جای تا قرآن نه والله تفسیر قرآن زانی نه از تفسیر زان به هند تو وقت بقى وخر فایده تنده همو دنبال سبب هند تضال کن و بتا و چو حقیق راستی تونزاني. نزانی تو نزانی راستی و شكل من ده بشه تا اصل و دینانه همو درستن اف دینه همو یه سر حقیه دینه دانن پشت اینگه بلکه او قومت و دز و دابن و دینت و مقصد دین نه؟ اف دینت ترچو اصل بونین لالی رب العالمین که نه خودش چه پیغمبرش به نهاتینه نه نه پیغمبر نه علیه مصلاة و سلم نه خود کتاب به نه حتی بجن بابا قوم ما پشتی وای دست ودای وکی تورات و انجیله که اوه پشتی پیغمبرت و قومت وای رابین دست ودای اما هده که دین نیه ازدیت دین نیه ازدیت بسلمان نیه چرا هاتین؟ یت مرتد بینو بخود دینه که اینو هدره یان اودی زردش زرادشتی او دینی نه حتی چی بجنه حتی بجنه ونیا والله دین دینن ولا و اصل و اصل خیره بیا و باشی به نه او دینی نه اصلا و دینه که سر بخونیه کار العالمین اینا خاره و بشتی قوم تو و یه پشتی پیغمبر و پیغمبران را من چرا کردن دست ودا بن نه و هر خلقیت بخو چه کردین و نه که باب سرمان یت مرتد بینوی در دین اسلام ده هندك الواشونية اصل ما أصلا وبصرمانش اما دین دينك چه چکری والا لی خوی چه کری جایی که که قرآن نه خواند بید و تفسیر قرآن نزانی بید بیده بشت اوه همو دینت حقنو سر راستی نو سر حقیت چنو بر عالم دنه چه؟ بر عالم دنه هدایت و راستی اما چی اول مروفید کرد؟ که مروف دیر بید الوا فکر خلط و وا فکر ضال و بده سر حقیه و راستیه او تیوه ایلا ام اولی دست چه؟ بكتاب الله بقرآنه بأخطنا رب العالمين عودي خفيره قرآن كين عودي خفيره تفسير قرآن كين خفيرة عمل قرآن كين هنجي عمد چنه هين هنجي رب العالمين جل توفيق آمد ده هول كوريا ما تكاد كو عم چنه بكين هم فيرة علم شرعي ببين هم فيرة علم ببين كفايدة مروي بدا الدنيا مروبي وآخرتها مروبي مروف هكا قرآن خفير نكات وحتى نكاس نظام قرآن وخينم هل أسن نظام وخينم وبشتيني والله اسونيا بيم طاغمو والله از طالب العلممو از من هدا كتابات دينو واس قرآن نزان وخينم اما ماسترين كيماتي وعيب ابو مروي كامرو فتانو كان ازاني چه كات هيك بشت والله از طالب مو از ديني مو از علمي زانمو ونيا یعنی فتوى دمو فتوى ابو خلقي داتو هتانو كان چه نزانيد هتانو كان قرآن زانيد وخيني تو قرآن قرآن ويا درسته يعني یعنی شكا خوب زانيد وخينيد اما چي او نزانيد معنا و تفسير او نزانيد یا جاره هیچ تفسیر و بس چی پینا عملي عملی پینا هذا همو طبعا هيك المروف ده رب العالمين توفيق مروفي ده مروف فير علمك حق وين راز بيت هكا مروفي چه چه قوتي وخفيرة شكر عولي عولي مروفي خفيرة قرآن كر واجعل لك كل يوم شيئا معينا یه بیجید او پشتینگی تو همه روژه که همه روژه که بخو دیار که کده چند قرآن وخینی بجه هکتا بر کر بید کده چند مراجعه که هکتا برش را کر بید کده چند تو چلی که تو وخینی تو حافظ على قراءته يعني بردوان بسر چه؟ سر وخاندنا قرآنه بردوام بسر سر قرآن چونك رب العالمين مدحت وايد كريم إن الذين يتلون كتاب الله يقول او كسيت بردوام چت كان بردوام كتاب رب العالمين قرآن چت كان ودخينا رب العالمين مدحت وكسنا يكري إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا رب العالمین گوتی او کسی بردوام چت کرد قرآن وخینن و بشتینی چه دیشت کرد و اقام الصلاة رب العملیش بید کرد و تو نشی عملی قرآن بکی ایلو تو چه نکی؟ ایلو تو معنای بزانی اگر تو معنای نزانی دشت عملی بکی تو قرآن بزانی وخینی و معناوی زانی پشتینگی دی رابی چیز لیکی پشتینگی دی رابی اونی عملی پیکی پشتینگی دی رابی عملی پیکی هوا کی که کری هوا کی صحابا کری راز من خدا لبید صحابه را زمین آخده لبید دا خفیر ده آیت کن و خواندن و ده خفیر معنا وا کن بشتی اینگه دارا من چه کن بشتی اینگه دارا من عملی بگن اینکه اینگه داشتنه چه؟ اینکه اینگه داشتنه ده آیت دی و مروفش گل قرآن تیوی خوبی پیچ میشه ده نا بید نابید نیا تو بشه والله من وید از خره فیر ببم ات روژه که دا تزبوعه که دا فیر بید و از من از خیلی تفسیر ویش بزارم از بو عادی وی تو فیر نابید و از بو عادی ویش از ویم همه عملی بید کم مرفو فیر نابید صحابه رازم من آخده ویش ده آیت خواندن حکوم از آنی با هم فیره و خواندن بوین و شارزا بوین و معنا زانی و معمل پیکر و ده آیتا بشتیگن دا چکر دا ده آیت دی و و دا معنا بزانی و دا عملی بکن و هر هو ده آیت ده آیت چه کرد؟ خفيرة قرآن كر اجا افش مروفيش رب العالمين اه، نشامت داد که هم چه بکن؟ این یتلون کتاب الله أبي بردوام قرآن چه داد کن؟ و اقام الصلاة ایبشتین که رابن عملی پید کن كان کن چون قرآن دای چی گوت یما؟ و الصلاة والمقيمين الصلاة قرآن دای گوت یما تبیا چه بکن؟ تبیا نویجد کن و مما رزقناهم و تکن خیر و صدقا پید کن او سرا و نهینی و دزیفت کن کن خیر و همو گاویمانی اوه همه باشتره و علانیتا هنده جاراش باشترهایی چون هی تو نشه چی لیب کهی تو نشه نهینی و سریف در نهیتا کرن جارهای مروفه که هی حالی بگره که نخوشه یا هاتی یه نف جماعتا کده اون جماعتا کن یه بشتا از جه که دیر هاتی موده چما و هکا ایکی اشتک رو بابدت تمن مروفه که خدا نوی صدقه هکا تو گل نکیده چی لهید؟ ده چید؟ بلکه تو مجال نبید تو دیزی بده هنگی درسته تو تا خوب و خوده بکی و صافی بکی و پشتینگی ده اوی مروی هنگی ده هر مروفی هیتا قبیل کرن و صدقه که درسته جه خود اگه تو رب العالمین ده مروی قبیل کرد جای گوتی اکه اوش کرد سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبوره اوانه هیویا و اوه که تجارت که کن تجارت یعنی چیه کرین فروت دنیا تو دشتکی فروشی ایکی یا دل ایکی کری و مقصدات هکا بفروشی بو چیه؟ بو هنده ده فایده گهیده ده بو هنده ده باشیت گهیده ده و مقصداوی اوید کریتیش اویش اشتکلتر کرید هر بو چیه؟ هر بو هنده ده فایده گهیده بی یعنی هم و ونیا چتلالی بی کسی اوه سلاجات فروشید اوه خدا دکانه وقتی سلاجات فروشید اوه چل تدوید فایده که ده بخول تکد وقتی تجارت کرد وقت توش کری تو وی سلاجی ده این دو تا چه دو خود چه کی طبعا ده فایده کی لبینی نه بو شو لکات ده بیقاتیه شر ده بیقاتیه اما بو وهندیه جناب العالمین بیشت اوه کسیت قرآن تخینن و بیشتر رب العملی پید کن نویجات کن صدقه و خیره و نفقات کن یه بیشت اف مروفه همو گاوه تجارت هکید کن چو جا چه نهید لن تبورن چو جا خسارت نابل همو گاوه اف خیره و اف صدقاتانه و نیت بو هینه هر گتن چو جرا مروفونی هم مالوی که بید صحتاوی که بید نه هر دبو هیت از زیده کرن رب العالمین دبو دان تشینه دنیا دا و رجا قیامت اجرا و جزای وانا دوال گرید ونیا چو جرا چی دانا بینید؟ چو جرا خرابیت ناوی عملی دانا بینید و همو گاوش ونیا هندی اوه و عملا نبکت ونیا خیرکت یا بو چی لهید؟ یا بردوان بید و رب العالمین پتر وی عملی کری دی اجره دتا بید یعنی وقت رید کد یک نویج بناه تنمیسید خیرا ایک نویش بونو ایتا نویسین ونیا دبو هیتا نویسین هر حسمه کامروفت کد ده خیرایا، حتی هفتصده حتی پتریش هوا رب العالمین حس کرد کده چنده و مروی نویسید به هنده گوتی اف تجارته جرا چه اینایت خدا چو جرا خسارت نابید نه جرا مروی خدا پیش پیشمان نابید و که اف تجارته کدی بلکه بلعکس همون گوه ده سریوی پی بلن بیتو و نیا دپی دلخوش بیتو کیفوی دپی هید رجع قیامت وقتی چید بینته و وقتی فایده و تجارتی بینته و لای رب او و یا مهم اوامنی مروف گل قرآن دا گل بخواندن قرآن دا مروف یه دوام بید چه نکت ترکه نکت یا مهم اوه مروف یه بردوان بید جه هر ایکی دی پیچه بیناویه هر ایکی دی پیچه بیناویه ونيا هر وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي أحب الأعمال أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل يقول یعنی رب العالمين كيف بترهمال كي عمل صالح تير أو أبي بلا بردوان بي بلا كيم بيت بلا رجع ورقة بخيني يا قرآن أما بس بلا ايش بي بس بلا مروي بردوان بي جهر إيك ونيا دي بيش بيناهو وقت عبد الله بن عمرو بن عاص هات يلوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقلت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت أس كان دي قرآن وخينم قلت اقرأه في شهرين آن قلت اقرأ القرآن في شهرين پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت هايفه ختمه كبكه يعني هر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشافی داد که هایی همه بلا شبکت ختم کرد اینا گوته رسول الله من قوات هاي از بتر ختمة ختم إنه قلت گوته 15 روزم خو ختم کرد یعنی هایی دعا کرد گوته من هيش تو پیچید بید پیامبر صلی الله علیه و سلم گوته بخو ده روژا ختم کرد که گوته آن رسول من هشت قوت هایی از شم هشت ختم بکن اینا پیامبری صلی الله علیه و سلم گوته هفت روژا با ختمه کرد که پشت اینگی وی هر گوته به روایت کودیاتی گوته آن رسول من هشت پیچید بید اینا پیامبری صلی الله علیه و سلم گوته سه روژا ختم کرد که گوته بس نبید کمتریش که گوته حتی سه روژاش درسته یعنی روژه چند دخنید ده جزء قرآنه نه جزء قرآن بوده بخینه بوده اما کمتر وهنده بوده او بخاندن یا به چیه یا به تو چه تنانگهی یعنی بس ونيا مروف ده بیتا چه ونیا بیتا آلتک بز بخینید مروف معناوه و تگرشنو هزر کردن ناف قرآن ده همو ده چه همو ده چی تو نامینی بهند هند پیغمبری صلی الله علیه و سلم و یا همه اوتر پیغمبری بودن صلی الله علیه و سلم چند اولی بودانه هیبت و هند امروز به سلماتی و محاله بکرد چی جرامه نکرد کمتر هیوه که مروف چه بکرد یعنی کو هیوه بچید و مروف چی نکر بید ختمک نکر بید نه اوه همه کمتریه تیوی امروز همو هر که کلمه به خدا بنید که همو هیوه که چه اگر بکرد یعنی ختمه قرآن بکرد ودگل به ختمه دا طبعا مروف نبز بخاندن بید یعنی بلا بو بخاندن همو هیوه مروف ختمه اگر بکرد بس قال هندي وقت يعمل في محاولات و معنا محاولة تفسيره ويبكت ومعناه ويبكت محاولة هندي بكت وني عملي بيبكت أوامر وفيزاني أبت في همه قوي مروف يبردوام بي جاء وحر إيكي دي بيچه بيناوية وكاسيش ونيا أونيا بجد والله من پیچی نابت يان قلقه بزحمته بيت هندكت هين ونیا یا بو گله گله کاب بس اغلبا پیچه بی باور بکه پیره میره پیره جنه پیره میر یا خو پیره جن یا خو فیر چی بینو که قرآن و نه خاندیش نه حرفا زانن و نه خویندواری هیا و نه چینه مدرسه چش نزانیه ببیش دم من عمر من چه سال بو پینجه سال بو شه سال بو هی پتریش بیش هنگی از فیره چی بیم از فیره قرآن بیم و یه هی پشت اینگی خو فیره تفسیرش کردی یه هی پشت اینگی خو فیره تفسیر کردیش کردی و خو فیره تفسیر عربیش کردی و او یک مال داشت بیش نمه چه و نه چه بخاندیش یه هی نو که قلمی هاتی در قرآن بخنید جن رکل از فردی خو پشتینگی خو فرد کی نه بس گویا خوی دای خوی خو کی چپ چه بکردیش وخی نیدیش خو فر کری ایکیت گوتی گوتی من قرآن خواند یعنی من خو فر قرآن کری و پشتینگی گوتی من اسراب و من تفسیر و کردیش اینا من همو وخاند و از تفسیر کردیش گوتی من چند جا راجا وخاندی نه جارا که گوتی نوکه از یه محاولات که منیا کفیره چه بمیش؟ کفیره تفسیر عربیش ببم وخفيرة تفسير عربي كان ومروفا كونية نجا مدرسة ونيا خوين دواري وافشتا چو نبيا اما الكيري نيا المولا خو بس چه كري نيا خو مواديد كان يبيفا ونيا انيا تكا خا إخلاصي هاي بو رب العالمين رب العالمين شوانيا وعده داي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرين يقولي ما قرآن يوم صناعي كري بو فخاندنه بو تيجاشنه بو عمل بيكرنه بس مين تفتر ربي چه بكي درابي دست ببكي فهل من مدكرين یعنی یعنی كي درابي چكت دست بكت دست بخاندنه كت دست خفيره هندي كت كو معنا تفسير قرآن بزانيت و معنا بزانيت ده دست هندي كت يعني یعنی عمل بقرآن بكت يقول يا عمدي بوچه ديكن ولقد يسرنا القرآن للذكري يقول يا عم ما بوچه ديكري ما ببصانه يكري عمدي توفيق ويدين ده هدو كاريا بكت جاب همودي من تبسر كه سر مروفي تبي ام خماندي بكين ام پیچه وقت خوب كجين نیه اصلا بجمه در روزه ده ساعت ده چه قرآن خینی منی پیچ اگه وقت خود ده که ده آخفنا رب العالمین ده منی کتاب رب العالمینی دیده ونیا او و کتاب او رب العالمینی بما ناف قرآن داد تجی ویر آیت هاتین مدحت چه هاتی نکرن؟ مدحت قرآن هاتی نکرن يقولي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يقولي اف قرآن هداية مروفي داد بوی همه حق تره و همه راست داره دنیای و آخرته دنیای و آخرته کیه هدایت آمدد؟ قرآن اف قرآنه او رب العالمینی ما بو پیغمبری اینا صلی الله علیه وسلم اف قرآنه هدایت آمدد هدایت یعنی بر مدت هنده ونی یعنی او چتی اقوام یعنی چتی همه حق یه یعنی همه راست یه یعنی همه درست نیا یعنی افسانویش ای بشت والله ما هزار تفسیر هی تفسیرش یا چیه؟ تفسیر و نیا هک ایک حس کرد خوفیر کرد و خود ناوا تفسیرانش ده هما نه هنده تفسیرانش ده هکه حس کرد زانید ونیا بوما چید هاتی ندانان قواعد تفسیره یعنی یعنی تفسير دل كيه تولدتن هف تفسير القرآن دل كيه تولدتن أولي ونيا كيه بما تفسیر كي رب العالمين خو هنده جرب ما آيات كيه كرين وما تفسیر كرين رب العالمین قرآن دل ما آيات ونيا تفسير كي يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني القارعة بما ديار ببحث كيريا بس يرجع قيامته خد الخوب ما تفسير كي جار هاي كي بما يقولي بيعنبر يقولي صلى الله عليه وسلم طبعا هكا خده يقول بيت أفا أو هند أو تفسيره ويا هكا بيعنبر يقول بي صلى الله عليه وسلم هند أفا تفسيره ويا إجا مفسر دي هر آخف ناكا قد بيت يا مخالف بيت قلبه نوية تولدته هن خلاص کیا تفسیر کردی؟ پیامبر یا تفسیر کردی صلی الله علیه و سلم پس اینگی دهن کی هر تفسیر کردید صحابه پیامبری نه راست بین خود لبید هکوا تفسیر کردید تفسیر آوا دهیت تفسیر کردن و ده معنا لیت دان نه ما افش نری نه دی چی نکره؟ دی چی لغت عربی بو کی رب العالمین قرآن چی آتی خارد بلسان عربی مبین زمان که آتی خارد خب زمان عربیا یعنی و نه عربا و عرب ناف عرب اجداد داری که چه لهجاتی خوره یا ها یا قریشیا خوره راست و ونیا دو مدیار بیت افسانه یعنی هونیه و که هندک بجم والله هزار تفسیر تاین والله تو بچر نف تفسیر دین بیر سر تا دوید نه افسانه حتی تو دیوا قواعدانه بچی یا افسانه نیه تفسیر درست و حق ما هیت دیار کردن تفسیر دی هر تفسیر که مخالفی وانه بیت همو چنه همه دی چلی هی ترات کرنا ده نه اونا و او خدا تفسیرش او دانای مفسرا رحمت خدا لی دنیا وقتی وا افنده قول و افنده اثر اینا اینو افنده تفسیرا بو آیت گودین واش خونه گودی اف آخف نه همو چنه همو حق و راست بس و نازان یا دهنده که این وکیمه که کم علم یه چون نازان دهن نیا درابن نیا هر شکه دید ونیا دچن بیش نه و فکر خود دانا کن و نزن که اوه حق و یا حق نیه یا راست یا راست نیه نیا خالا و رونیا بهت پشتی باشتن وکی کنه وکی و عالم و تقو متقینه و نیا خود ترسن دچن صح کنه و نیا که اوه کیره هاتیه و کیره هاتیه وای گویی و نیا هد بیش نه آخفنتين وقيل وقيل وقيل يقولي هندا كود بيجنا وهندا كود بيجنا وهندا كود بيجنا هل هندا كا وني أو اجتهاء قال بتسر تفسير في آياته يهموي بتكوم كري بشتينجي يقولي تا يدانا بعد دستما يقولي أبد بشتي ما ونيا أبيش الشارزانا ربع من عقل ده نزانيا ونيا كام دهود الكمين ونيا بعلم ودي علميناتين خلا ورا أمش وكي واينا يقولي أوش هب خود فکر خود دا كان أبي خلا ده چه كان آه ده خول پارزن و دیناچن اما ونیا بلکی جاره هی بلکی واش خوش بود بند دبزان ونیا و نه هر وکی ونیا گلک مفسره رحمت خدا لبید وقته اقوال گوتی یه گوتی اویا و اویا و اویا پشتین یه گودی و اول الاقوال بسوابی ان و ارجح الاقوال یه گودی قول همه درسه اف قولش بس بو بوتی گودین وقت صفت ها گالت بید ونیا داشته که غریب نبیل لاریته و دبزانی اف قوله چیش قوله ضعیف و مردوده نه هیته صحیح و صحيح درس أبا هر وکی ونیا امام طبری وکری ابن کثیر رحمت خود لبید ونیا و گلک خدان تفسیر ونیا اوانه هم ما اغلب الواج چی کرین اف قبل وقتی ها تین سر تفسیر قرآنه همو گفت چی کرینش پشتین یه ترجیح کرین یه راجح یه گوتی و یه درس یه گوتی و یه باطل و یه خلطیش یه دیار کرین در چی نکن دا نکوین ناف دا او تفسیر که خیر لنده آن رب العالمین وقتید آیت کوری دا جمعت بجید بجيت كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بس قرآن كتاب رب العالمين بجيت أف كتاب يعني كتابة دلك وشيا قالك معظمة التنكير للتعظيم يعني بو كتاب نكراهاتي يعني هذا كتاب يعني هذا كتابك يعني قالك وشيا قالك معظمة قالك القدرة أنزلناه إليك ما بتاعنا آخر أي محمد صلى الله عليه وسلم لا لما بتهاتي یعنی بلا کس منیا چو تشناف دلی کسی دانمید لاجی چو مروف و چو کسی بو پیغمبری نگوتی صلی الله علیه وسلم او همو او پیغمبری گوتی کیره هاتی همو لالی رب العالمینی بو پیغمبری هاتی حالی صلی الله علیه وسلم مبارکن یعنی همو چی هاتی دهی؟ همو خیر و برکته بو دین مروفی و بو دنیا مروفی بو آخرت مروفی اوه باشی و خیر و برکت وید بدين خو بدنيا خو بآخرات خو بلا شبكت كتاب أنزلناه إليك مبارك هكذا ونيا آخرات فيت هر حرف كتيتا وخاندن اتناف اه، قرآن داد بتا چن, چن خير ده خير انا نويسين كتاب أنزلناه إليك مبارك يعني بسم الله الرحمن الرحيم واحد تفات خير چن خير بتا تنا نويسين ها صدو هفته خير ايه صدو هفته خير بتا تنا نويسين هذا بركاته چيه برکت قرآنه او رجا قیامت اونید بجنه و قرآن برکری و بخاندی و عمل بکری ده چی بجنه؟ بجنه وقی نو چی بکه؟ بلم به نو درجه به حشره کتاب انزلناه الیک مبارک و هم دنیایش ده رب العالمین اونیه اف قرآنه همو گوه چیه؟ برکت ابو مروی خیر و باشیه ابو مروی ده ول تکت هکت ایره را علم خود دست بکر و قرآن و تفسیر و عمل بکر نه قرآنه من يرى بعامي حق خود در كدية علمي دي بتشري كد دي بتفا كتفا وصانعي كد در كدية علمي همو دي بتفا بنوا وصانعي بن در كي فقه دي بتفا بتفا يا أصول فقه دي بتفا بتفا يا ميراث دي بتفا بتفا يا همو در كد علمي شرعي دي بتفا بنوا تشري هنيش ده صنايب همو سبب چيا كتاب أنزلناه إليك مبارك چونك اف قرآن همو چيا همو بركته او كسي اه، قرآن وخيني و معناه و تو و عملی پیب کرد نیه دبینی خلکی چرا کرد قدر وی گرد خلکی قدر وی مروفه گرد سبب چه؟ سبب به قرآنه یعنی وقتی تو ناف مجلس اکی دابی تو ناف مال اکی دابی تو ناف جی اکی دابی و توی مشهور بی پنده و نیا که تو دی قرآن و سنت چی وقتی یک بیشتر تا جمعه بیشتر را با سید هر پیش اوه همو برکتا چیه؟ برکتا قرآنه نیا یعنی نخو مروف نیا یعنی چون یا قدر نیه و خلقش چه مروفی نادد هکه مروف چه ندد هکه مروف دی قرآن و سنت و دی دین درست نچید همو برکت وی علمه و قرآن و في أوا رب العالمين ودي كتاب أنزلناه إليك مبارك والمروفيت كتك وشم شم مروفيت ونيا مروف ناف خالكي دا ونيا رب العالمين مروفيت قدر که سبب چه سبب في قرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته يعني بوشي ما إنو أخاره دا هزراخول خول بکن و معناوه چه بکن معنا آیت تو بزانن هند علماء گوتی اول دلیل سر هند یکا واجبه تو ات چه بکی تو تفسیر قرآن بزانن لیدبرو آیاته یعنی یعنی دا خفيرا معناه بكن وده هزر خود معنا قرآن بکن و تفسیر قرآن بزانن أم أغلب المنو كان مقصرين برنبالي شيء برنبالي في آياته برانبری تفسير تفسیر معناه قرآن أما ما يخوي لي چه؟ هیوی ملعه حتی عاید ملعه مشروعه بینه حتی هم تفسیره چون زانین فاتحه هم نزانین سورة الفاتحه هم تفسیره هم نزانین و هم همه رو جشت کنیش ناف نویجه ده هم همه رقعته که تیویا بیجین رکنه ناف همه رقعته که ده و نیم رو بیجید سورة الفاتحه و هم تفسیره هم نزانین هم تفسير قل هو الله أحد نظاني كام هم مرجع شن جاد دوبارة كينبا قل عوذ برب الناس قل عوذ برب الفلق هر وا سورة وا آيات أمرف ناف نفيج دا خير على الأقل تجمر فانا شكت يو تفسير واخو فير كت دا بمر في تشويت بتتقال في آياتا بجي يعني نقال بجي كي ومن شر غاسق اذا وقب غاسق معناه چيه كم كسي بزان كم كسي هاي ونيا غاسق دي بتا معناه بزاني كم كسي ونیا وقب دي معنا بزاني كم كسي الله الصمد الصمد دي معنا بزاني امنا بجنينه يتهين بس كامل جرى جلا كامل وهبش عیبک و كيماتيك و غلق وچيه غلق غلق مازن اذا سبب فيه ما خوفیر أفنا كريا امید محروم بين چه علم شرعی همه و جزاء یه تو بشتخب كقرآنه مرف تا قرآنه مروف دی محروم بید علم شرعی همه تو القرآن را دست فير که همو دركت علم الشرعي دي بتشرهن دي بتفابنه و بوده بتبركت اخده اما مرف بشتخو کره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اي بشتاقه الدين أخذ أي بشتاقه كده قرآن ونيا هم درك ديت علمي دمر بيش لهن دمرو بيهن دي حسن ودرك الدنيا دمر بيش لهن يفهم نبا درك الفتنة الدنيا هم يفهم نبا من فلان كس بروفيسور النزاد شه فلان كس عالم النزاد فيلسوف النزاد اما ونيا بو دين خود چيه؟ أجهل الجاهلين يا هما جاهل كريه به ناف دینه خدا بو چونکه پشت خواه کریه چه؟ پشت خواه کریه ناف پشت خواه کریه قرآنه او رب العالمین کفالت یا کری ها کس اوید دی قرآنه چند و عملی قرآنه چند که چلی نوهین که چجا ضال نابن فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى هم العالمین کفالت بس یاد اوانه یه گوتی هر کسی که دی چه بید دیوی هدایت بید او ما این آخره او هدایت خود این آخره چیه؟ قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اولی چیه؟ قرآن و خفنا رب العالمینه یبودی هر کسی که دیوی چید او چی چی نهایت؟ چجا بال نبید اما هر کسی که پشتاخو کرا قرآنه او یه سر چه؟ یه سر بالالته و یه سر چه دیش؟ شقاوه یعنی نخوشیه نخوشیه دنیا و آخرته دلتانگیه دنیا و و قبر تنگی و, جه تنگی آخرته اوه دب سر کسایت اوه چی بکد؟ اوه پشتا خوب کتا قرآنه اما چی گفت فمن اتبع هدایه اوه تو دی قرآن بچی تو قرآن وخنی تو عمل قرآن بکی تو معناوی خفیر کی فلا يضل ولا يشقى رب العالمين اوه هر دوکا کفالت دوامه يقول یک دنیا دادو چلی نایی؟ تو بالنابی نابی یعنی العالمين تفارز إن الله يدافع عن و تو وتتشش نابيني تو شقاوتش نابینی تو عذاب قبری نابینی تو سحا محشر ترس و نخوشی و نابینی تو جهناش یا ناف جهنه ده دشتن ناف کرده ده دشتن ناف رحمه رب العالمی ده و ناف بحشت ده اول سبب چیه؟ سبب هند فمنی تبع هدایه هکا تو دی چه چوی؟ اتبع هدایه تو دی وی قرآن چوی او رب العالمین اینو اخره آن آیت در رب العالمین بجید و هذا کتاب انزلناه مبارک فتبعوه بشت اوه كتابك ما بوده این اخاره محمد صلى الله عليه وسلم ما بونگا اين اخاره گلی ایمان داره مبارك يعني همو خير وبركات وباشيات دعاية شبكن فاتبعوه ديهرا وخينا بركن ومعناوي بظننا عملي بيكن هذا معناه چیه؟ هذا اتباع القرآن هذا ديفتون قرآن ونبس قرآن من يهات بز بس وهي رمضانه قرآن نات يا خاري بو هندي ونياكو بنسر مغبرة يا قرآن نات يا خاري يعني بس الله عليه وسلم لو يا لا تجعلوا بيوتكم مقابرا يقول ما يلخو نكنا چه نكنا مغبرة وچه بكن قرآن تدفخينا يعني مغبرة چه دمتا کرن يعني بس الله علیه و سلم یعنی بیشتر خوان خونه کنه مقبره بخو قرآن تلقین یعنی مقبره جه قرآن خواندن نیه مقبره بس جهنده تو بیرا خود چی بینیه و؟ آخرت بینیه و مر بینی و و دگل هنده ده وقتی چی بیرا خود تینیه و شریعت چی دانای؟ بگوی دعاش ده بو کی بوها کسا اوید منی قرآن نهاتی رب العالمین یا قرآن دانه و تو پیشی سیاره و که بس ولاد بمیه پاراسن و مسجلش دنیا خرابین و نیا هموش که حرام سری و قرآن هاتی و نه دانه بن لاند که بچی که بن سری بچی و تازه پیدا بی و وی نخوشه نیا بو فهنده هاتی نه قرآن قرآن رب العالمين يا إنا آخره كتاب وشيء يا هدايته ويا درست القرآن من يا رب العالمين قلت يا ما قرآن الشرب كان من يا ونزل من القرآن ما هو شفاء قلت القرآن شفاء هم شفاء دلايا دلا فاكشت كات العقيدات خراب وأخلاق وشو خراب وهم شفاء جيان يش هكا بيبا بخيني بس اما قرآن من يا تبيني كات بريك دبتنه من نوکی نه پیامبری صلی الله علیه و سلم و نه صحابه و نه تابعیا کسی افند نکریه یه یعنی جرای جن رست بجد و ما رسکه که قرآن و کشکا کریه تو دادو بچی که ما بیت پاراستن پیامبر صلی الله علیه و سلم بجد کس کیوی کسی نه هیت پاراستن اوه قل اعوذ رب الناس و قل اعوذ رب فرق و خاندی یان یعنی پی و هاتی و خاندن نگویی اوه ورقه که دنیویی بی کر بیتا بریگاه خدا بحثی بینده نکریه گوتی اکر تو چی رب که اگه تو پی وابخینی یا تو بخو وابخینی یا تو بخو وابخینی و صورتانه اینش تو پی وابخینی اول جکا کیه بچیکتایا مروکه نخوشه خانیتای، سیاراتای، هر شت که بید تو پی وابخینی اول هنگی دیتا پاراسل اما تن قرآن دانیت سرجیه کی آن نفجیه کی دا منات یا نه پیغمبری صلی الله علیه و سلم نه صحابه و نه تابعیه کسی افنده نکری اوات نه قرآن دعوت تو چی کی؟ پیو بخینی به هندش وقت پیامبر نخوش بی صلی الله علیه وسلم جبریل هات نه نهاد قرآن که دان تبن سر پیامبری صلی الله علیه وسلم چه کرد؟ پیامبری و خواند و پیامبری صلی الله علیه وسلم حسن و حسین رو خاند و هر هو عایشه راضی بین خدا لبید وقت پیامبر نخوش بی عایشه که ود خاند پیامبری ود خاند صلی الله علیه وسلم و هر هو جوان ناف قرآن ده اوه مروف نیا قرآن بخینید برکت معناوی بزانی تو عملی پیدا کرد او بو نحوش آشونیا تو چه بکه تو بو پی وبخینی اوه هنگی قرآن دفایده مرو بیدد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید ابشیرو بجتما امتا خو بجتما بسلمان بجید مزگینی الهنگو بید فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم و حدیث في عمر صلی الله عليه وسلم فإن هذا القرآن سبب بجد اف قرآن وريسة سبب يعني یعنی وكي وریسیه. وريز بجنه سبب طرفه بيد الله بجدرحة كبير وريسة دسته كده بدسة رب العالمين ده كرب العالمين دو دسته تاني اللاقي ذات رب العالمين أنا وكي دسته شو مخلوقانينا وطرفه بأيديكم رخي دي شبي وريسة كده بالنونمة ويد دسته مدى ورب العالمين بما يدونت إرادة بجد فتمسكوا به بيعمل صلى الله عليه وسلم كان خبيرة بجرن يعني شيء خبيرة بجرن يعني فخنا وبركن ومعنوي بزانن وعملي بيركن هذا فتمسكوا به هذا تمسك بشيء القرآن يعني بيجد فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا يعني هكا نقو أفهم ذكر نقو قرآن وخاند وبردوان مسر وخاندنا قرآن وبركرنا قرآن وخفير معنا قرآن كل عمل قرآن كر نقو تجارة چلنا هن نمكتو جاهلاك ناچن برچه چونکی هنگوی خوبوریسه کی وگتی رخه دیه دسته که دا یه دسته رب العالمین اینا هند هر کسی که خوبی وریسه وگر رب العالمین دوی پارزید چجا هلاک ناچید چجا بال نابید چجا رکت خلب ناچید چند فتنه بین و چند خرابی بین اف مروفه ده چی بید؟ وی پاراسی بید کی دوی مروفه پارزید؟ رب العالمین ده پارزید چونکی یه خوب چه وگتی؟ خوب آخفنا رب العالمین وگتی و وی وریسه وگتی که طرفه بید الله وين ده خلاص او مروفه بيته ونیا ما بینوی رب العالمين همو گاوه چیه؟ همو گاوه ونيا ما بینوی رب العالمين درسته و یا آوایه چجا ما بینوی رب العالمين خراب نابي بر بر خوبه و قراني قرآنی اما ما مروفه گله کلمه هم بس رمضان چت کن دست خوبی بری سیبت گرین شتی رمضان خد چت کن همو ده بر هم ده اجاده چه بمروی هن چه فتنه و خرابی و شر همو بمروی کن و همو سر مروی تینا خاله چون خود مروینا پارزی چون که مخو او چش نگرتیه ما دست خوب بیشتی نگرتیه و بیوه نگرتیه که ما چه لبین قرآن ما پارزید الفتنه خرابیه این تجد روزه که اوه تیشی نظر بود تیشی زینا بود تیشی عرق بود تیشی قمار بود تیشی علاقات الحرام بود قال كشك كشك قال كوريتي شيء علاقة حرام وسحكرة فيرا مسلسلات وأفلام بو، فيرا مواقع خراب الانترنت بو هم جيانا بيونيا هر یا حیوه و هندوه دو بس هیوا که دهیت پاراستن چه هیوا؟ هیوا رمضان و دهیت پاراستن چونکی مروف دست خوب چه بدیرید؟ قرآنی بدیرید دمین هیوا رمضان اغلب البسرمالا غابو چون قرآن بخاند عمل قرآن کرد یه های خفیر معنا قرآن کرد و همه روژه بد خینید و چند همه روژه چند دیهای چند جزء بد خینید همه روژه که وی های وی ربعانی ده چه کرد؟ نه تهید دلویه خوش ها تا پاراسن گناه ها دید گناه بردلی راج بون عبادت بردلی شیرین بو مزگفت و نویج جماعت بردلی شیرین بون همو سببك چیه؟ پیغمبر صلی الله علیه سلم یگوتی طرفه بید الله و طرفه بأیدیکم تو دست خوب فی ولی و بگره خلاص انده رب العالمین تشریه که تکوارز همو فتنه و خرابی چی گفت مرو برده اجده چی بمرویهن؟ ده چه خرابیه که و چه فتنك وجناحك من فما يتيج بيته ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيم الله شيطانا فهو له قرين مش داخل داتا ذكر رب العالمين القرآن رب العالمين مش عمده چه مصالة دي سروي شيطانكي جاهت شيطانش مصالة دي سروي دي برمروي داتا چه اشتاكي خراب هر رجل دي مروي داتا جناحك وخرابيك وفتنك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين جد رب العالمين سبب في قرآن هند خودت بيش بيكت دي بي بلند كت يعني او كسي قرآن بخينيت يعني قرآن بركت ومعنى ببزانيت وعملي بيبكت رب العالمين فوق كسانا دي شريكت دي بلند كت قدر واد بلند بيت سبب چه؟ سبب في قرآن هر وكي يتبيشي ما يتبيشي ما حتى نوكا مدحدواتي حتى نوكا نوفي واي ماي حتى نوكا حمو وقت نووها دي چه بکن؟ ده آه، دعاء بكن ابراز بين رب العالمين ورحمة رب العالمين وقت قلت الصحابة هيك هل چه بجنه؟ بجنه رضي الله عنهم راز بين اخذ لبيت وقت قلت بعسيه بر ودا كرد عسي تابعيا كرد اتباع تابعيا كرد هر ايكي هبيت يه پشتی با بس امام الشافعي كده چه بجنه؟ بجنه رب العالمين رحمة خو بدبت رحمهم الله الدعاء بودن سبب هذا هو معظم هذا هو قدر کفتینه حتى رجع قیامت ناوه وادی مینید ومرحت ودينا كان سبب شيء همو إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما رب العالمين أف مروفا سبب ديفتونا وبقرآن قدري واش لهات بلنك أعماش هيك العلماء يا يك عالمك معظم بو يا سفيان الثوري طلبي ويا بيجيد أب خود بيجيد بيجيد هكا أس خو بيجيد بقالك بوم يعني ما تشفلوت بو بيجيد لاستغذرني الناس بس عالم دو بزید خون وکد. بو که چاوتوی یعنی اعمى شب خود چاوتوی ندید یعنی چاوتوی دید که کیم بو همو قبر غوندك هيداد نخاره جا که از بقالک بو من كرينو فروتن كر بش کس نداد لدي من نکسی از ناسی و نکسی در عالم دو بزید خون وکد چونکه ونیا گیان من و چاوت من ونیا عیب ناف من داره یعنی از یه جوان نیمه اما بجید بر چه از ناف گفتم و ونیا الجدير يتنا لالي منو وقت قوتي أعمش من يخلاص ده و بي وقت أو عالم وابو مازن علماء تويجيبو قوتي بس برف علميو برف قرآن رب العالمين شو مكري أقدره دامن فهذا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يعني رب العالمين سبب القرآن مروي شيء كات مروي بلند كات مروي بقدر تهيد القرآن مروي شيء كات مروي بلند كات وقدر تهيد لالي كه ولی رب العالمینی برهندش هندش پیغمبری صلی الله علیه و سلم وقت خدمت خو همو خرفه کرین هر دست پیکا دعوی و وقتی اف هاتی خاره و انذر عشیرتک الاقربین وقتی هاتی خاره پیغمبری صلی الله علیه سلم همو خرفه کرن چی بوده؟ تبخو عملی بکن ایک ایک گاز کرد مامت خو متت خو حتی گشت که حتی یا فاطمه کجا خو تبخو عملی بکن تخوی بیام نگرن و نیا گوته او دهنگو چه کرد؟ او دهنگو بلند کرد او دهنگو بقدر اخید او تنگو نیزی که رب العالمین کرد اما هون کنیا بجن الله عمل هیویا پیغمبری بین صلی الله وسلم ایمان نه ایننو عملی نکنو قرآن نوخینو دی قرآن نچن ونیا هون چه فایده نشن کی ولگرن؟ المن ولگرن مام پیغمبری صلی الله علیه سلم، با پیر پیغمبری صلی الله علیه و خو اوه هم گلک باشی بو کی کرد و پیغمبری که صلی الله وسلم بس پیغمبر شیا وال جهنم بینت داره و بتد ناف به نشد هر چون هم ناف کرده منیا عمود چند ناف جهنم دا و پیامبر صلی الله علیه و سلم بچو به ناف بچونگی چی نکریه ایمان نه اینا و عمل صالح نکریه جهر هو مروف اب چه ده قدر کبید چه درجه مروفی ده بلن بن اب قرآن و دیفچون قرآن و یضع به آخرین و اندکش سبب به قرآن ده چلهن دیشن اسفل السافلین الناف درجه همه کمتره و همه خرابتره ناف کرده نام جهنم ده سبب پشتاخو کرنه بو به قرآنه چی دو منو پشتاخو کرا قرآنه منو وی ایمام قرآن نینا ملوی عمل قرآن نکر ملوی خفیر تفسیر و معنا قرآن نکر اوه و یضع به آخرینه. ملوی ده پیچه لهید مروی ده پیهیتا رزیل کرن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دید رجع قیامت بجد يا ربي قوم من مشتاق قرآن ها چه کری؟ هجر کری یا وقت یپش خو عملی پینا کن خفیر معنا و معنا قرآن نکری عمل پینا کری و نخواندیه کی ده شکایت المروی کرد؟ رجع قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده شکایت الوا کرد بود ده خلاص ما رزیلی و کیماتی ها و ماستر هیا خلاص ده وقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت یکی کرد یعنی چی ده یعنی خلیب سر الوا بر بود و یضع به آخرینه چی ما بشتاخو کرا اه، قرآن ما خوفیر قرآن نكر ما خوفیر معنا قرآن نكر ما قرآن قرآن اوه چیه؟ اوه غزیلیه و اوه خرابیه همه ماصرة منو في سبب في قرآن دي نه لهيد نيا غزیل بوده ودي بيشتناف درجة کم و یه همه خرابتره ناف جهنم دا و وناف عذاب دا رب العالمین ما اه، لپارزید ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم یعنی بجید اوه خدا نکتبه هر بحثی و خواندن قرآنه بجد وقتی تو قرآن اجور خیلی بلا و خواندن تا بقرآنه یا راحت بید و هزران خود داب کی و معناوی بزانی خفیر معناوی بکی یعنی نه بس و خواندن اکا چی بید؟ و خواندن اکا به هنده به هزران خود داب کی و خینه و هزران خود داب که و معناوی زانه چونکی کنگی مروده ده شید هزران خود قرآن بکه ده کنگی شید گل قرآن بجید بو یک ده بجید ونیا فلان کس وقت قرآن ادخینید بجید گرید وقت اوی آیت خنید بجید بو علی سید اوی چی بودی؟ بوی هنید گری او بو ود بجید و بسیارت کرد چونکه معناوی آیت نزانید اما بوی دید گرید چونکه معناوی چی کرد؟ معناوی زانید نیا بحثی آیتک جهنمه بحثی که غضب رب العالمین یا برهند اوی تید یهید چی لهید؟ منیه دل نرمی گرید. اما که مروف تینا گهید مروف نزانید بس بسیار قدر بو آویو کرده. یعنی جا بر هنده شد هندی تو تیگا محاوله که او و خواندنه تا چی بید معنای تو بزنی، و خفیره معنای بکی داده تیب وقتی تو لیتی گشتی دی تو دل داد گل و قرآنی چله دل داد جی یعنی وقتی تو گه وقتی که بحشت دی دلیتا چی دید بده حس کی چونکه بوتی صفت بحشت بدخینی بيزاني و بحثی به حشتی و خوشید به حس که منی دعا که بجی رب باب به حشت ولی بیراتر به حشته و وقتی دیگه آیت که جهنم ترس بوده چه بید منی اوده ترسی جهنم اوده دعا که رب العالمین تا الاغر جهنم بارزيد غضب رب العالمین پارزید اللعنت پارزید الفاج تنه وقتی بحثی قومه کی کی رب العالمین موجود بیت قرآن ده تو ود خیلی قصوا که کفر و شرک و خرابی و کاچه ظلم و تعدایی کریه تو ده هنگی خوبان رزیلوا شورت خراب و توکی واناکی اوه معناوه هنده تو قرآن وخینی بچه هزرا خود داب که و فکر خود داب که حکتا معناوه زانی هنگی دی افنده هوید حکم مروف معناوه نزانید مروف نشد تدبر و تفهم و فکر خو و هزر کرن تدا چه فایده مروفینا که چونگی تو معناوه نزانید و اذا عنت لك یعنی و وإذا ظهرت لك فائدة يعني یعنی هكا وقتتو قرآن بدخینی و هزرا خود تداد کی و تفسیر بدخینی حکا بوتا فایدک مفاید ایکل واشتد مفا بوتا تدابید بوتا چلی هات آشکرا بو بی وقتی یعنی وقتی بوتا دیار بونیه دا بوتی اف آیتا یهود بشتا هود بشتا يبقى أبا و فایده في آياتي أبا يعني أبا مقصد یعنی يعني یعنی نابد از بشو بخلط بكم یعنی از تبقى قلق يعني چيه قلق فيشو يبكن رب العالمين بحثي واد كدش والمستغفرين بالأسحاري اوه شو وقت تسبيحات رب العالمين كان؟ اه بري بانجي اسبيده يعني تجاش تيا فيها تقول يعني في وقتها بندم رب العالمين مدحت وقت كده يعني في وقتها چيه؟ يبخيره تو چه اه، بكي؟ تو استغفار بكي؟ التابوتها فايدة كهو كف بيش أثناء القراءة وقتها فخوندنا قرآن فقيدها يعني شو يبكى آه، يعني برنسة قيدها يعني قريدة ونیا او ده علم و وزاني بچه تقريدان قيد العلم بالكتابة نيات ابن فيسينة نحو عالم دي بازر بيت نعملو مروی هزار فکر سؤالات هين ده دي بخونات بخودان يتش ملالي فلان كسي بسيارة کم هكا تنال ميسي من دي چيه بدو بسيارة نبيرو تان ايك بس هكا تنال ميسي من همو دي چيه ونيا دي إنيا در همو ده چه ده همو ونيا براكتا و همو بسيارة خود الايكي برهند جيقودي فقيدها يعني یعنی علم نامنيد إلا بچنبيد إلا بنويسي نبي برهند ايك الريكت هندك وعلم لالي مروي بمين تبا هوا تشريت كي تبنويسي تبخو بنويسي او تشتت تينا سر هزرات او تشتت وحرز ونياشت مفابي تجيكي ديت ونياشتك جوانا حتى تحس كي بمين تبع لالي تبا تحس كي اول بمين تبع هم مقاوه مروف بنويسيد او هنگي ده سببك كو افعل ما وافظانينا لالي مروي بمين تبا وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين